Ljeto nam se vratilo oh, oh, oh, oh, oh. nam se vratilo Ljeto Slušaj nas još samo do kraja šestog mjeseca. A onda tek na jesen. Summertime. Pridite ku pjesmu za kantat i potresujku za tancat. Malo poist i popit, pa će vam zajno boje bit. To su riječi poziva e, koje su objavili vaši Petrovčiki, e, omladina Petrova, ekipa zapravo iz rukavca mlađih ljudi na koje je bačena ta odgovornost da organiziraju event u rukavcu. Dobro ste čuli, imamo feštu na rukavcu. Ovo nije obična fešta, ovo je fešta koja traje od 36. E, do 2.7. Dakle, e, tri dana e, događanja i venata koji će se odviti gore na rukavcu. Dakle, prvi dan na izgled običan dan, bit će The Benny Band i natjecanje va ispijanje pijači, ali tu je i gost iznenađenja u 24.00 kao što njima piše na njihovoj Facebook stranici i ekskluziva koju mi imamo. U ponoć nam stiže jedna neponovljiva Nikolina iz Ljubavi na selu. Tako je, dobro ste čuli, Nikolina nam stiže, Jovica nažalost neće biti tamo, znamo kako je završilo ovaj, e, sa zabranom da dođe na koncert e, u Split koji će se odviti sutra, pa svi vi koji ste zainteresirani za e, njezin koncert možete se zaputiti sutra u Split, ali zašto ići u Split kad možete otići ovdje nama na blizu rukavac? To je to od subote e, nakon što se e, dobro ludo zabavite na Nikolinom koncertu i ispitate autograme i tako dalje. Prvog sedmog Nedeja, ja se ispričavam na mom domaćem. evo tu imamo, e, kreće nam event u 19 sati, dakle izložba Kristini Kinkeli Valčić, zatim u 20 koncert Mišovitog zbora Štorija, u 21 predstava Ručni rad, črna komedija, u 22 nam dolazi Jože Vešman Mašinov in prijatelji, dakle Jože, Veš Mašina i prijatelji i u 23.30 natjecanje va potresujke. A u skladu s tim, naravno, poslušat ćemo i potresujku Ivana Marčelja i Tomi Kresevića. Petrova je zaista zanimljiv e, event. E, ako vas ovo nije navelo da odete gore, ne znam šta će. Možda će to biti upravo dio koji se odnosi na sport e, i on traje od 25. do 36. Tu će se odvijati treći memorialni malonogometni turnir Goran Brajković. 28.6. vas očekuje badminton turnir Rukavac Doubles. 36. paintball turnir. A, od 1.7. do 2.7. tradicionalni turnir u Brišku Trešeti, tako da odite pokazati svoje znanje e, da sve one provedene noći na klupici uz Bevandu ne budu za niš, tako da odite pokazati svoje znanje u Brišku Trešeti. Evo, to bi bilo sve ovaj, od ivenata e, koji će se odvijati na Rukavcu u okviru Petrove koju su organizirali e, omladina Rukavca. Dakle, još jednom samo da ponovimo, tu nam je do sad na e, Facebook eventu pisao gost iznenađenja, ali to je zapravo Nikolina koja već sutra ima jedan koncert u Splitu, tako da već sam rekla, ako nemate mogućnosti otići do Splita, uvijek tu postoji rukavac, e, broj 34 ako se ne varam e, busa. Pa eto, Nikolina je jedna, jedna prilika za autogram i za susret s njom, tako da mislim da je to dosta. Bio je još jedan summertime. Slušaj nas još samo do kraja šestog mjeseca. A onda tek na jesen. Summertime.